بوك تو سبعة زيبن زيبن الأعداد تسالن تسالن أنا أعد Ich zähle Ich zähle واحد اثنان ثلاثة eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, أنا أعد حتى الثلاثة ich zähle bis drei. ich zähle bis drei, أنا أواصل العد Ich zähle weiter. ich zähle weiter, أربعة خمسة ستة Vier, fünf, sechs, vier, fünf, sechs, سبعة ثمانية تسعة sieben, acht, neun. sieben, acht, neun, أنا أعد. Ich zähle. Ich zähle. أنت تعد. أنت تعدين. Du zählst. Du zählst. هو يعد. Er zählt. Er zählt. واحد الأول Eins, der Erste. eins, der erste, اثنان الثاني Zwei, der Zweite. zwei, der zweite, ثلاثة الثالث Drei, der Dritte. drei, der dritte, أربعة الرابع vier der vierte vier der vierte خمسة الخامس fünf der fünfte fünf der fünfte ستة السادس sechs der sechste sechs, der sechste, سبعة السابع Sieben, der Siebte. sieben, der siebte, ثمانية الثامن Acht, der Achte. acht, der achte, تسعة التاسع Neun, der Neunte. neun, der neunte,